Eta ordin maska da dela itzinapikaen ondotik e, be, parte hartzalen gan hasten gira. Pitsuekin gira hasten, ordin e, eh, nula senditzen iz. Uh, hor huntza, akituk, bena gau huntza beste ginen dizugu. Eta ordin... lau hilabetez gogor izan dizugu. Bena hori zilat heltzen ditutzu, triste amini bat nostalgia. Bena iganik eta guai ondoko urter utziko ditugu. Be, zer urte txekitzen duk eh, maskada juntan? Uh, epik, petar bagintila. Uh, ez, bestean, ekipa huna, talde huna, uh, pagolakak eta esperientzia huna izan ditugu. Eta egun badiuk aho memento bat eh, habu maitatu jana edo gogor izan dena hietako. Eh, Seidan ez zita zu horra. Eh, bituen hiltzia hor, arresti huntan. Ba uste dit euh, aski ringar izela eta inuek ez zila egin hor den. Eh, hortan bataiatu ditzu gara bat aste Eta nula ikusten du gehua pagolako gaztentako. Behor gazteia baduzu, beden uh, ikusten ginitzen izan dantzan edo hor egin uh, eh, buhame eh, edo, edo kauteekin. Hor segidako hauz hola segituko dela eta herri izan enduzu gerua. Gerek egola gizziak ordin, izan neska, mutiko edo genero gabeko. Iba kamara! Eta ordin din, uh, eh, unguien urrentzeko haikun kabanaekin urrentzen diguz, zuekin hainara. Hor din, nula senditzen zia egin. Ebe, izahi Uh, eh, kontent, urrentzia. Bihotzeko mm, pintxamentu pixka batak ilan jale esperientzia izaharri goxua izan behita eta memeto goxuak pasabaititugu eta hoi be fini behita, mena izaharri kontent, aski pizu izan behita, eta kontent lagunek ilan prezio gabe pesta egitea gaiuntan. Eta hor dino hinuz, eh, hatxarrin erripika horrokorrin erantzuni la minibar lotxua la kargu hortaz, kargu handiena behita kajik edo handienetai bat, nula bizitzu duz eh, kargu horren egitea. E, izigarri meditatzi dit, e, zinez gozatu nizuen ekargia ikilan, eta hoi ene, ustez zor dite bai ene ekipai, e, kaute ekipai, lau kaute izigarri hunaku kenbeitituten inguian, eta hainitzez e, behitu ene elana, eta bortxaz memento batzutan lotxan unduzun, e, hasi haintzin, eta gio hasita, e, gaiza partitia delaik ebe segitzen duzu, emaiten duzu ahal duzuna, eta, eta geho pitsun hiltzia, eta hortan, he, hortan duzu. Eta hor din, e, parte hartzale oher edo maskadakai hoer galt egin dit, e, eh, nula ikusten duzun zuk e, pagolar gazten e, gehua Ebe espeo dit e, gita eklanda edo hor guntzin tipiek, enbeia ukenen dutela beste maskada baten egitia, urte baiten enbuian, eta ez dela batzuko pagolako maskada bakarra, eta zerbait hasi dugula eta segitziko dutela. Eta nik uste bat ezigusinez hageman eh, izigarri huna, izigarri hurbila, izan eh, hoita hoitamak urtetik eh, hamak urteat, e, dien ekilan, eta be, nik uste heke gozatu dutela eta berbidetik segitziko dutela. diotia pagorako gasia